Thank you. մենք բազմաթիվ ծրագրեր իրականացրեցինք վերջին տարիներին հուսաբուծության, անաստաբուծության եւ բազմաթիվ այլ ճյուղերում եւ հնարավորություն տվեցինք եւ օգնեցինք մեր ֆերմերներին, մեր այլնակիցներին, որպեսզի կարողանան իրենց աշխատանքները ավելի գրագետ կազմակերպել, ավելի ժամանակակից զգումներով կազմակերպել։ Այսօր ժամանակն է արդեն ժամանակակից տեսքի բերել նաեւ մի շատ կարեւոր աշխարհում եւ մարդկության համար շատ կարեւոր ոլորտի մեղադրության ոլորտը ժամանակակից լեզվի բերել եւ ժամանակակից Ես այս առիթով ուզում եմ նաեւ իմ ամնից եւ բոլորիս ամնից մեր երախտագիտություն այցնել մեր շատ հարգելի գործընկերոջ Սուրեն Գրիգորյանին, Պանսկի Սոտ ընկերության հիմնադիր տնօրենին, որը որ չնայած լինելով հայրենիքից հեռու բայց կարողացել է եւ այնտեղ իրեն դանդաղեցնել եւ նաեւ իր գիտելիքները, նաեւ գիտելիքների բաժին անել նաեւ իր հայրենիքին, Հայաստանին, Արցախին եւ իր նորամուտությունները եւ ապստա ոլորտում նաեւ հասանելի դարձնել մեզ։ Այս ինչ որ տեսնում եք, ինչ որ պետք է անենք առաջիկայում, դա հենց մեր հանդիպի Սուրեն Գրիգորյանի նախաձեռնությունն է եւ նրա մտաղացումների եւ նրա եւ իր գործընկերների մտաղացումների արդյունքը։ Նախ պետք է ասեմ, որ մեղվաբուծությունը բազմաթիվ էվոլյուցիաներ է ունեցել դեռևս անհայտ ժամանակներից, սկսած մարդկության սկզբնաղբյուրներից եւ վերջին հարյուրամյակում ինքը բազմաթիվ փոփոխություններ է ունեցել Եվ պետք է ասել դրանից 100 տարի կամ 50 տարի առաջ ոչ մեկը չգիտեր, չեն հավատում, որ հնարավոր է պետակներում արկերի մեջ ինչ-որ ձևով նաև հեշտացնել մեղվապահի գործը ավելի ոչ միայն մեղվապահի, նաև մեղուի գործը։ Իհարկե շատ բաներ են փոխվել մեղվաբուծության մեջ, այս դեպքում վերջին 100 տարիների ընթացքում։ Ինչպես գիտեք, 30-ական թվականներին դեռ մեղուն ոչ թե փետակի մեջ էր, այլ կտորների մեջ էր, որը որ շատ անհարմար էր եւ մեղուների եւ նաեւ նրանից օգտվողների կամ մեղվապահների համար։ Իհարկե հորտային տարիների բազմաթիվ փոփոխություններ, բազմաթիվ աշխատանքներ արվեցին, որ այդ գործը բերվի որոշակի արտադրական տեսքի, որոշակի հեշտացնի եւ մեղուների եւ մեղվապահների գործը, բայց դա 20-րդ դարն էր։ Այսօր մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, որտեղ որ ամեն ինչ մեկ այլ ձևով է ավելի արտադրական, արտնաբերական տեսքի է բերված եւ մենք պարզապես ստիպված ենք օգտվել այդ հնարավորությունների գիտական, տեխնիկական առաջընթացի այս նորույթներից, որտիսի կարողանանք ոչ միայն հեշտացնել մեր բոլորի գործը, ձեր գործը, այլ նաև կարողանանք շուկայում հանդես գալ նորովի, ավելի ապրանքային, ավելի բարձր տեսք ունեցող, ավելի լավ տեսք ունեցող ապրանքային տեսքով, ավելի հեշտ կազմակերպել մեր աշխատանքը եւ ավելի հեշտ կազմակերպել նաեւ ֆարողի աշխատանքը։ Դրա համար մենք այսօր ականատես ենք բազմաթիվ նորամուծությունների, որը հնարավորություն կտա մեզ եւ ձեզ ճիշտ կազմակերպել եւ մեղավորությունը տանել ավելի նոր արդյունքով, ավելի նոր զարգացում ապահովել։ Վերջին տարիներին Արցախի տնտեսության մեջ գյուղատնտեսության ոլորտում, այդ թվում նաեւ մեղավորության ոլորտում որոշակի աշխատանքներ են կատարվել որոշակի ֆինանսական փոխություններ են տրամադրվել որոշ ձևապաների, որտիսի է կարողանան ձեր բերել ձևատանիքներ, դետակներ եւ այլն ձևապահության համար, ձևավորության համար ազգային ապրանքներ, բայց դրանով իհարկե մեր հասնել ժամանակակից մակարդակի նորովի պես ունենալ հնարավոր չի։ Այսօր ձևապահության ոլորտում մենք հասել ենք մի որոշակի մակարդակի, որտեղ Իմ տեխնոլոգիաները, երաս տեխնոլոգիաները մեզ հնարավորություն չեն տալիս նախ զարգանալու շատ ավելին։ Պետք է ասեմ, որ այսօր մենք կարողանում ենք արտադրել մոտ 300-350 տոննա մեղր, որը իհարկե բավարարում է մեր տեղական պահանջները, բայց արտահանելու դրսում ավելի լարգացած երկրներում իրացնելու համար մենք դերևս որոշակի խնդիրներ ունենք տեսքի, ձևի, հավատի, վստահության, մեզ ունենք ավելի մեծ ռեսուրսներ, ավելի մեծ հնարավորություններ մեղվաբուծությունը զարգացնելու եւ ավելի մեծ քանակի ես ասեի տասնյակ անգամ ավելի մեծ քանակի մեղվաբուծական արտադրանք արտադրելու։ Իհարկե պետք է նշել, դիզայն լավ գիտեք, որ մեղվաբուծության մեջ միայն մեղրը չի, որը որ մենք հնարավորություն կունենանք ներկայացնել միջազգային շուկա կամ դարձնել մեր բնակության ֆարման ապրանքը այսօր այստեղ տեսնում եմ դեպքեր, որոնք որ շատ բաղուց կարողացել են ձեղափոխության տարբեր produktներ օգտագործել շուտիան մեջ եւ բազմաթիվ մարդկանց օգնել բուժվելու եւ նաեւ կյանքեր դրանց բարձրելու։ Պարոն Էրսյանին ես ուզում եմ ներկայացնել մեր շատ հայտնի գիտնականներից մեկը, որը որ բազմաթիվ դեղեր, բազմաթիվ produktներ է ստեղծել հենց մտել մեղբահուցական մթերքներից Ես նաև ուզում եմ իմ երախտագիտությունը հայտնել ձեզ, որ այսօր չնայած դժվարին պայմաններին միշտ էլ կարողացել եք հավատարիմ մնալ ձեր գործին, ձեր նախասիրություններին, շատերի համար նաև դա ապուստի միջոց, բայց կարողացել եք շատ դժվարին պայմաններում շարունակել ձեր գործը եւ ազգաբնակությանը ապահովելը շատ կարեւոր, շատ արժեքավոր դեպքով։ Ինչպես նաև պետք է ասեմ, որ կարողացել ենք նաև Արցախի սահմաններից դուրս, նույնիսկ արտասահմանում շատերի զարմացնել արցախյան բերդի որակով, համով։ Պետք է ասեմ, որ արցախյան այս տարածաշրջանի հայկական հայի բնորանի տարածաշրջանի մեղրը աշխարհում համարվում է լավագույնը եւ պետք է իմանանք, որ մենք մի օր պետք է ամբողջ աշխարհին ներկայանանք մեր լավագույն մտքերով, այդվում նաեւ դեվալուտական մտքերով։ Պետք է խոսում անեմ, որ այս նախաձեռնությունը շատ անակնկալ էր պարոն Գրիգորյանի կողմից եւ մենք հետսկզբի օրվանից պատրաստականություն ենք հայտնել համատեղ աշխատելու, համագործակցելու, աջակցելու եւ պարոն Գրիգորյանի եւ նաեւ բոլոր նրանց, ովքեր ցանկություն կունենան մասնակցելու, զբաղվելու ավելի ժամանակակից բաժներով զբաղվելու բեղավարությամբ։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը անձամբ ես կանգնած եմ բոլորի կողքին, որպեսզի կարողանանք դերը աշխատանք ավելի գրագետ, ավելի հեշտ կազմակերպել եւ ներկայանալի լինել ամբողջ աշխարհին Արցախի սահմաններից դուրս ձեր արտադրած բարձրակարգ Մարկուս Հիանջը մենք մի նաև կներկայացնենք այն բոլոր չապորոշիչները, որոնք որ ձեր կողքին կլինեն և ձեզ կողքնեն, որպիսի այդ որդով կպունդիներ չունեն։ Ուզունքը ժամանակները կողքվել է, իսպես գիտեք, երդումները արդեն այսօր ոչ մեկին չենք կարող, ուրեմն համոզել դրա համար հաստատուկ է պետք։ Իսկ հաստատուկ ունենալու համար պետք է ունենալ որակյալ, մաքուր, ապրանք։ Շատ գովելի է ձեր կողմից իրականացված քայլը։ Դուք հավատով եք ներկայացել այստեղ, որ այս հանդիպումից ակնկալիքներ եք ակնկալիքներ ունեք եւ նույնը մենք ենք տրամադրված ձեր հանդեպ եւ փող շահավետ համագործակցություն իրականացնենք, արդյունքում եկամուտներ ապահովելով մեր արտաբնակությանը։ Յուրաքանչյուր ոլորտ իր արժեվ դրված խնդիրները, որպեսզի բարձր մակարդակով կարողանա իրականացնել, անհրաժեշտ է կարգավորված կամ նակարգված մոտեցում իրականացնել։ Այս առումով միաբանության ոլորտում որոշակի աշխատանքներ պետք է իրականացնենք, որպեսզի կարողանանք նոր տեխնոլոգիաներով առաջնորդվել եւ մեր կողմից, ձեր կողմից արտադրված մեղրը կարողանանք արտահանենք եւ արտաքին շուկայում ինձ ուրույն դեր ունենալ։ Այս առումով շատ կարևոր նշանակություն ունի մեղվանոցների ազնագրավորումը։ Սա բարդ գործընթաց չէ եւ ձեզանից շատ մեծ ժամանակ չի պահանջելու, դրամական միջոցներ չի պահանջելու, միայն անհրաժեշտ է ձեր մոտեցումը, գրագետ մոտեցում այս ուղղությամբ։ Ինչ առաջ ինչպես նշեց պարոն Մխոյանը, որ խոստումների ժամանակահատվածը արդեն կարծես թե սպառվում է, չեմ ուզում ոչ մեկին վիրավորվել, խոսքի արժեքը միշտ է մնում է խոսքի արժեք, բայց եթե խոսքը արտահանման հետ է կապված, այստեղ փաստաթղթային շրջանառությունը, փաստաթղթային կանոնակարգումը կարևոր նշանակություն ունի։ Եվ մենք մշակել ենք մեղվանոցների անասնաբուժարանի տարական անձնագիրը եւ դրանք կտրամադրվեն անասնաբուժական ստացարկման կայաններին։ Ձեզանից կախված է մենակ դիմել անասնաբուժական ստացարկման կայան, ձեր հետ ունենալով տեղեկանք համայնքի ղեկավարի կողմից, որ ունեք այսքան հնարավորության մեղվա ընտանիք։ Եվ արդեն անձնագիրը կլրացվեն Դե, դեր անունով գրանցվե վայրը, ավանդանիքների թիվը եւ յուրաքանչյուր միջոցառումները այստեղ կլինի արձանագրված։ Հանձնագրի սկզբնական մասում քերթական համար եւ կգրանցվի հատուկ գրանցամատյաններով բոլոր ազնագրերը կլինեն գրանցված եւ անուն ազգանուն հայրանուն եւ Անձնագրի ընդհանուր նպատակը կայանում է նրանում, որպեսզի լրիվ աշխատանքները կանոնակարգված լինեն եւ յուրաքանչյուր կանխարգելիչ միջոցառումներ այնտեղ պետք է նշված լինի, բացի տեղադրման վայրերից, բոլոր միջոցառումները լրացվում են կանխարգելիչ եւ այդ կանխարգելիչ միջոցառումների հստակության վերաբերյալ անհասաբուժը ստորագրում է մեր հարգաժան պարոն Գրիգորյանը իր հետ բերել է որոշակի դեղորայքների ռեցեպտները, սիրո ասեմ, որ մենք պետք է առաջնորդվենք դրանով եւ այդ բուժկանխարգելիչ միջոցառումները ըստ այդ հրահանգով պետք է առաջնորդվենք եւ ընդգրկենք ազնագրերում եւ այս անձնագիրը նաեւ կարեւոր նշանակություն ունի հետագա գործընթացի համար որովհետև լաբորատոր հետազոտության համար յուրաքանչյուր մեղվաբույս պետք է ներկայանա ազնագրով այդ նմուշը ներկայացնի, որ เป զի ըստ ազնագրի համարի եւ ազնական տվյալների լաբորատոր ախտորոշման արդյունքները արձանագրվի եւ այդ փաստաթղթի հիման վրա կտրամադրվի անասնաբուժական տեղեկանքները, որ մեղրը անվտանգ է, դրա մասին ավելի մանրամասն ներկայացնի լաբորատորիայի տնօրենը եւ ձեր ակտիվ մասնակցությունն է անհրաժեշտ այս գործընթացում ժամանակ առ ժամանակ նախարարության կողմից իրականացվում մոնիտորինգներ կապված մեղվաբուծական մթերքների արտադրության, մեղվանոցների սանիտարահիգենիկ պայմանների պահպանման հետ կապված կդ կգրվեն մեղվաբույսների գործունեությունը կգնահատեն որոշակի բալերով եւ բարտաճանաչ գրագետ գործունեություն իրականացնող մեղվաբույսերին այլ պետական աջակցություն կիրականացվի հաշվի առնելով որ նրանք կհանդիսանան հանրապետության մեղվաբույսության կորիզը եւ առավել մեծ գործունեություն եւ հնարավորություն կստեղծվի նման մեղվաբույսերի համար Մեր լաբորատորիան կազմված է երկու մեծ բաժիններից, դրանք են անասնաբուժական հետազոտությունների լաբորատորիան, որը ներգրավում է ախտանատոմիական բաժինը, մանրեաբանական, մակաբուծաբանական, թունաբանական եւ շուճուկաբանական հետազոտությունների բաժինները։ Ծնդամթերքի փորձակնությունների լաբորատորիա, մանրեաբանական եւ ֆիզիկաքիմիական բաժինները։ Լաբորատորիայի գործունեության առարկան եւ նպատակներն են կենթայիների հիվանդությունների, այդ թվում թռչունների, մուշտակամորթ գազանների, ձկների եւ մեղուների լաբորատորիա լաբորատոր ախտորոշման սահմանումը, կենթանիների զանգվածային հիվանդությունների պատճառների հայտնաբերումը, կենթանական եւ բուսական ծագում ունեցող մթերքի եւ հումքի փորձակնության կազմակերպումը։ Բարձր արդյունավետությամբ ուժեղ մեղվանտանիքներ ունենալու բարձր եւ կայուն մեղրաբերք ստանալու հիմնական պայմաններից մեկն է։ Հարսնակն ու հասակավոր մեղուն հիվանդանում են զանազան հիվանդություններով, մեզ մոտ հատկապես թրթուրի հիվանդությունները մեծ վնաս են հասցնում մեղվանտանիքներին։ Հիվանդ ընտանիքները կամ զմերանոցից դուրս չեն գալիս կամ դուրս գալու Գալուցի թույլ են բազում մեռած մեղուներով։ Նրան գառնանը դանդաղ են զարգանում, աճեցնում են քիչ թրթուր ու հարսնյակ։ Հասակավոր հիվանդ մեղուները թրջում են ծուլորեն, վատ են պաշտպանում բույնը, երկար չեն ապրում, բարիք չեն ստեղծում։ Մեղվանդանիկների ընդհանուր ստուգումները սկսվում են ապրիլ ամսից, իսկ մայիսից պետք է սկսվի գլխավոր ստուգումը։ Հիվանդության նկատմամբ կասկածի դեպքում պետք է ստուգումները իրականացնել անասնաբուժի մասնակցությամբ։ Մեղվի հիվանդությունները լինում են վարակիչ եւ ոչ վարակիչ։ Ոչ վարակիչ են այն հիվանդությունները, որոնք հիվանդ ընտանիքներից չեն փոխանցվում առողջներին։ Վարակիչ են այն հիվանդությունները, որոնց հարուցիչը կերի, ջրի, գույքի, գող եւ թափառող մեղուների, պարազիտների, մեղվաբույծի միջոցով հիվանդ ընտանիքներից փոխանցվում է առողջներին։ Հատուկ խմբին կարելի է դասել մեղվի վնասատուներին, որոնք ժամանակավորապես կամ մշտապես ապրում են մեղվի մարմնի եւ թրթուրի հաշվին ու կոչվում են պարազիտներ։ Հիվանդությունների բուսական ծագում ունեցող հարուցիչները միկրոօրգանիզմներն են՝ ուլտրավիրուսները, մանրեները, բորբոցասգերը, որոնք առաջացնում են քտախներ, պարկավոր մեղվավոր, պարալիչ, սեպտիցեմիա, հաֆնիոզ, ասպերգիլոզ, ասկասֆերոզ հիվանդությունները։ Հիվանդությունների կենթանական ծագում ունեցող պարազիտներից են նախակենթանիները, տզերը, որդերը, միջատները, որոնք որոնք առաջացնում են նոզեմատոզ, գրեգարիոզ, վարուատոզ, ագարեբդոզ, մելեոզ եւ այլ հիվանդությունները։ Ոչ վարակիչ հիվանդություններից են կերային թունավորումները, որոնք կարող են լինել ցողամեղրից, սաղկափոշուց, թունավոր բույսերի արտադրած նեկտարից եւ քիմիական նյութերից։ Ածխաջրատային եւ սպիտակուցային շովահարությունը, սառած թուրթուրը։ Մեղուների հիվանդացման պատճառների որոշման համար անասնաբուժական լաբորատորիային ուղարկում տախտ հիվանդության եւ միկոզների դեպքում մեղրահացի նմուշները հիվանդ եւ սատկած թթուրներով ու հարսնյակներով, սեպտիկ հիվանդությունների կասկածի դեպքում ուղարկում են հասակավոր թրջող մեղուներ յուրաքանչյուր հիվանդ ընտանիքից 50 կենթանի մեղու։ Վիրուսային կաթվածի դեպքում 50%-անոց գլիցերինում կոնսերվացված 50 մեղու, որոնք ունեն հիվանդության կլինիկական նշաններ։ Վարուատոց հիվանդության կասկածի դեպքում ձմռանը փեթակների հատակից հավաքում եւ ուղարկում են անկած մեղուներն ու արտաթորանքը։ Յուրաքանչյուր մեղվանոցից առնվազն 200 գրամ։ Գառնանը մեղրահացը եւ փեթակների հատակից արտաթորանքը 200 գրամ։ Ամրանը եւ աշնանը ուղարկվում է կնքված մեղրահացը։ Այլ հիվանդությունների դեպքում ուղարկում են 50 հիվանդ, բայց կենթանի մեղուկ կամ նույնքան նոր անկած մեղու մեղվանտանիքների 10%-ից։ Մոմաթերթի վարակվածության դեպքում յուրաքանչյուր խմբականակից վերցնում են առնվազն 100 գրամ նմուշ։ Թունավորման կասկածի դեպքում ուղարկում են 400-ից 500 գրամ անկած մեղու, 200 գրամ քամած մեղր եւ 50 գրամ ծաղկափոշի, մեղվանդանիկների 10%-ից, ախտահարման բնորոշ նշաններով, ինչպես նաև մեղվանոցի տարածքից 100-200 գրամ կանաչ զանգված։ Ախտաբանական նյութի փաթեթավորման եւ լաբորատորիա ուղարկման կանոններն են։ Կենթանի մեղուներին դնում են ապակի տարայի մեջ, որն է փաթաթում է երկշեր կտորով։ Իսկ մեղրահացի նմուշները փայտի արկղի մեջ։ Մոմարթերթերը իրարից առանձնացնում են փայտե ձողերով։ Հիվանդացած կենթանի մեղուներին ուղարկում են փայտե արկղով։ Անկած մեղուներն արտադրանքը թղթե փաթեթի մեջ։ Ախտաբանական նյութը գլիցերինով կոնսերվացման դեպքում մեղուներն ու մոմաթերթի նմուշները դնում են մաքուր ապակե տարայի մեջ, ամուր փակվող կափարիչով եւ լցնում 5%-անոց գլիցերին։ Այնուհետև ապակե տարան փաթաթում են փափուկ կտորով եւ դնում փայտի արկղի մեջ։ Թունավորման հետազոտման դեպքում անկած մեղուներն ու կանաչ զանգվածը դնում են ցելոֆանե, պոլիէթիլային կամ թղթե պարկերի մեջ, այնուհետև մոմաթերթի հետ դնում արկղի մեջ։ Մեղրը ուղարկում են ապակե տարայով, ամուր փակ հատված կափարիչով իսկ մոմաթերթը ցելոֆանե տոպրակով։ Բոլոր տեսակի հիվանդությունների կանխարգելման եւ վերացման համար կարեւոր է ախտաբանական նմուշի ճիշտ եւ ժամանակին լաբորատորիա հասցնելը։ Հիվանդությունների ախտորոշման տևողությունը կազմում է 2-ից 5 օր։ Հայբոլորին հայտնի է, որ մեղրը լինում է բնական եւ արհեստական, արհեստական մեղրը պատրաստում են արդյունաբերական եղանակով, սախարոզա եւ սննդի թթուների խառը լուծույթը տաքացնելու միջոցով, նրանում բացակայում են ֆերմենտները, վիտամինները, հակամաներինային եւ հանք կենսաբանքային նյութերը։ Բնական մեղրը հանդիսանում է ոչ միայն արժեքավոր բարձր կալորիականությամբ օժտված սննդային մթերք, այլ ունի արտահայտված բուժ կանխարգելիչ եւ դիետիկ հատկություններ։ Բնական մեղրի մեջ մանրեները չեն բազմանում, այլ գտնվում են ամփոփող վիճակում։ Սակայն բնական մեղրի ստանալը կախված է շոշափելի ծախսերի հետ, այդ պատճառով բնական մեղրի վաճառքի բարձր գինը այն դարձնում է կեղծման հրապուրիչ օբյեկտ։ Ոստի լաբորատոր փորձակնության արդյունքներով հնարավորություն է տրվում տալ մեղրի բնականության եւ լավորակության գնահատականը։ Մեղրը փորձակնության ընդունում են ապրանքատիրոջ մոտ անասնաբուժական վկայականի դեպքում։ Եթե անասնաբուժական փաստաթղթում նշված է, որ փեթակները մշակվել են հակաբիոտիկներով, ապա նման մեղրը անհրաժեշտ է ուղարկել հակաբիոտիկների մնացորդային քանակը որոշելու համար։ Փորձակնության համար մեղրի միջին նմուշը վերցնում են անասնաբուժական փորձակնության լաբորատորիայի մասնագետները ապրանքատիրոջ ներկայությամբ։ Համաձայն անասնաբուժական սանիտարական փորձակնության կանոնների ստուգման ենթակա յուրաքանչյուր փաթեթավորումից վերցնում են 100-ից 200 գրամ մեղր։ Օրգանոլեպտիկ եւ լաբորատոր հետազոտություններից հետո մեղրի նմուշների մնացորդը ապրանքատիրոջը չեն վերադարձնում, այլ օգտահանում են։ Լրացու Մասնակցիչ հետազոտություններ կատարելու անհրաժեշտության դեպքում մեղրի նմուշը պետք է լինի 500 գրամից ոչ պակաս, ընդ որում նմուշի կեսը պահում են որպես ստուգիչ միջև հետազոտության արդյունքների ստացումը։ Ընտրված յուրաքանչյուր փաթեթավորված միավորից վերցնում են կետային նմուշ։ Հեղուկ մեղրը վերցնում են 10-ից 22 մմ տրամագից ունեցող ալյումինե խողովակավոր նմուշարիչով։ Բյուրեղացված մեղրից վերցնում են ամբողջ երկարությամբ ակոս ունեցող կոնաձև մխանով։ Շրջանակով մեղրաբջջային մեղրից նմուշը վերցնում են յուրաքանչյուր 5-րդ շրջանակից կտրելով 5 անգամ 5 սանտիմետր կտոր։ Կետային նմուշներից կազմում է միացյալ նմուշ։ Մեղրի փորձակնությունը իր մեջ ներեգրավում նախ օրգանոլեպտիկ հետազոտությունները։ Մեղրի օրգանոլեպտիկ ցուցանիշները բազմազան են։ Հետազոտության ընթացքում հաշվի են առնում մեղրի գույնը, համը, կոնսիստենցիան, բյուրեղացումը։ Ուշադրություն են դարձնում նաև մեխանիկական խառնուրդների արկայության եւ խմորման նշանների վրա։ Մեղրի գույնը հիմնականում կախված է նեկտարում պարունակող ներկանյութի բնույթից։ Մեղրի գույնի վրա ազդում է նաև նրա ծագումը, ստացման եւ համակման ժամանակը, ինչպես նաև մեղրակիր բույսերի աճելու տեղանքը։ Մեղրը կարող է լինել թափանցիկ, սպիտակ, բաց դեղին, դեղին, մուկ դեղին, մուկ եւ այլ գույնի։ Հարկ է նշել, որ մեղրի գույնով չի կարելի դատել նրա բնականության մասին, քանի որ կեղծված մեղրը եւս կարող է ունենալ տարբեր գունավորում։ Ոստի միայն գունավոր ցուցանիշով մեղրը չի կարելի խոտանել։ Մեղրի օրգանոլեպտիկ ցուցանիշները ավելի մանրամասն ընտրված են աղյուսակում, մեղրը լինում է ծաղկային եւ մեղրացողային։ Ծաղկայինի դեպքում սպիտակ շագանակագույն հիմնականում գերակշռում են բաց գույները, պայմանավորված է հավաքված ծաղիկներից։ Մեղրացողային բացաթագույնից միջև մուգ գորշավուն։ Հոտը պետք է լինի բնական, հաճելի տարբեր ուժգնությամբ։ Մեղրացողային ավելի թույլ է արտահայտված։ Համը քաղցր, հաճելի առանց կողմնակի համի։ Մեղրացողայինը քաղցր, առավել քիչ հաճելի, հաճախ դառը համով։ Կոնսիստենցիան օշարականման է, հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամսից հետո խիտ, շերտավորում չի թույլատրվում։ Բյուրեղացումը մանրահատիկից միջև խոշորահատիկ։ Մեղրի բուրմունքը պայմանավորված է նրանում պարունակող եթերային յուղերով։ Հին մեղրը քիչ բուրավետ է։ Բուրմունքի գնահատումը կատարում են երկու անգամ՝ միջև համի որոշումը եւ համը որոշելից, քանի որ մեղրի բուրմունքը ուժեղանում է բերանի խորոչուն գտնվելու պահին։ Այն դեպքում, երբ մեղրի բուրմունքը բացակայում է կամ թույլ արտահայտված, անհրաժեշտ է այն տակածնել ջրային բաղնիքում այնուհետև հանել կափարիչը եւ որոշել բուրմունքը։ Մեղրի բուրմունքը հանդիսանում է օրգանոլեպտի գնահատման առավել օբյեկտիվ ցուցանիշ։ Այն կարող է լինել թույլ, ուժեղ, նուրբ, դուրեկա եւ տհաճ։ Բուրմունքը մեղրի խոտանման չափանիշ կարող է հանդիսանալ մեղրին ոչ բնորոշ հոտի պատճառով։ Մեղրի համը սովորաբար քաղցր է, զանազան կողմնակի համով քաղցրատտիպ, դառնավուն թույլ թթվային եւ այլն։ Արգելվում է ակնհայտ թթու, դառը եւ այլ տհաճ կողմնակի համ ունեցող մեղրի վաճառքը։ Сначала я хочу выразить благодарность нашему министру, коллективу министерства, которому мы сейчас с вами вместе собрались и имеем возможность обсуждать вопросы, которые нас интересуют. Ну, во-первых, я хочу сделать маленький подарок нашей ветеринарной службе. У нас 7 районов Плюсти Панагенту 8, поэтому 8 книжек я привез для ветеринарных сотрудников ветеринарных служб, которые дополнят э, те знания, которые они имеют в э, повестке жестоки для того, чтобы обнаружить человека. Он не говорит а это дополнение. Есть, есть вещи, которые как интерпретируют. Можно открыть, посмотреть, и обидеть, на которую человек Наши пчеловоды сами по себе очень талантливые, очень умелые. Они могут делать все своими руками, что и мы и делаем.